บุ๊กทูยี่สิบหกธรรมชาตินานาตูเร z คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ Você está vendo a torre? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Você está vendo a montanha? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ Você está vendo a aldeia? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ Você está vendo o rio ali? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ Você está vendo a ponte ali? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ Você está vendo o lago ali? ดิฉันชอบนกตัวนั้น Eu gosto daquele pássaro ali. ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น Eu gosto daquela árvore ali. ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ Eu gosto desta pedra aqui. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Eu gosto daquele parque ali. ดิฉันชอบสวนนั้น Eu gosto daquele jardim ali. ดิฉันชอบดอกไม้นี้ Eu gosto desta flor aqui. ดิฉันว่านั่นมันสวย Eu acho isto bonito. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ Eu acho isto interessante. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม Eu acho isto maravilhoso. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด Eu acho isto feio. ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ Eu acho isto chato. ดิฉันว่านั่นมันแย่ Eu acho isto horrível.